Oi, eu sou o Goku. Ah, Japiraia. Tô tipo Jack Chan, ladrão. Tipo Ninja Jiraya. <laughs> Chun-Li! Chun-Li! Chun-Li! Você não vai liberar a Chuninha, Chun-Li! Chun-Li, libera a Xana, Chun-Li! Jaspion! Uh, tipo Ultra Mendiga! <laughs> é todas as chapiranhas de plantão. Uhum. MC lá Comprei o vende pra lá, novinha, pra dentro deixa ela japonesinha, tá chinesinha, de tão chapada, vou mandar ela sarrar na espada. toma, saiu na vara. arigatoma, toma, na vara, arigatoma, toma, na vara, vara. arigatoma, toma, vara, vara ariga, toma, toma. Saia na vara, vara, ai. Sushi, sashimi, Devagar, bunda, taque-me, taque-me, taque-me, bunda, taque-me, taque-me, taque-me, taque-me, bunda, taque-me, taque-me, taque-me, bunda, taque-me, taque-me, taque-me, me bunda, taque-me, taque-me, taque-me, ponta. Meu nome é Kakaroto e as japas que se segurem. Vou dar Kamehameha tá no meio do seu rabudem. Rabudem, ha, ha, rabudem, rabudem. Vou dar Kamehameha no meio do seu rabudem. Da Kamehameha no meio do seu rabudem. Ha, ha, rabudem, ai, ai, rabudem. Então dá rabudem, ai, dá rabudem. はい、じゃあ、じゃあ、はい。 toma, saiu na vara. Arega toma, na vara Arega toma, toma, na vara vara. Arega toma, toma, na vara vara. Arega toma, toma, na vara vara. toma, toma, Ai. Sushi, sashimi, de vagabunda, taque-me, taque-me, taque-me taque me, taque me, taque me, taque me bunda, taque me, taque me, taque me bunda, taque me, taque me, taque me, taque me bunda, taque me, taque me, taque me bunda. Meu nome é Kakaroto e as japas que se segurem vou dar Kamehameha no meio do seu rabudem rabudei, ha ha rabudei, ai, rabudei, bota kamehameha no meio do seu rabudei, da kamehameha no meio do seu rabudei, ra, ra, rabudei, ai, ai, rabudei, então dá rabudei, ai, dá rabudei, ai, ai, ai, MC lá Oi, eu sou o Goku.